¿Dónde está la chipa? Esperando que caiga mi vuelo, que yo mi velorio quieren velo. Uno como yo pueden hacerlo, por eso es que yo tan lleno de celos. Están esperando que se caiga mi vuelo. Me están tirando piedras para que cargue el suelo. No sé por qué tanto celo, si tú también puedes hacerlo. Pensé que igual que yo también tenía dos gemelos. Cayó una baja y muchos se embalan. Entró el agua el botín, muchos se tiran. Pero sale a flote y lo que se quedan son de los que están comiendo de mi pan. Yo lo que caiga mi vuelo, que la caja negra choca en el suelo. Yo lo dudo, casi estoy llegando al cielo que me decían que eran los se llenaron, se me pusieron los pañuelos, la ya al abuelo. Sale contrario, todo el que siente celo, lo confirmo, no tengo que conocerlo, Para, no tengo que verlo. De ahí hay el que tiene su careta, los de lo los muevos, hay que moverlo. Yo sé que ellos sienten celo, porque pa' dentro les metí los pelos, hagan su deal y mami no parió gemelo, pa' yo no manda coselo. Mantengan su distancia, que yo melo a los pilatos, hay que ponerlo a secar hielo. Hacerle un doyo a Dios, yo le pido paciencia. Esos mamá huevos alante me hacen reverencia. Y si chocamos en vía contraria, juro que piden clemencia. Como un pasamontaña, freno y no dejo evidencia. Actúo por lógica, pero respeto tu creencia. Le doy uno por el pecho para que sienta la potencia, otro en el caco para que deje de sentir esta turbulencia. fueron pila de mal rato, loco, por un contrato. Y ya estoy que ni le buen trato y mando a rechazar el contrato. La historia se normal que salgan ingratos. Yo tanto claro del loco, no le vamos a esperando que se caiga mi vuelo. Me están tirando piedras para que caiga el suelo. No sé por qué tanto celo. Si tú también puedes hacerlo. Pensé que igual que yo también tenía dos gemelos. Cayó una baja y muchos se embalan. Entró el agua al botín, muchos se tiran. Pero sale a flote y lo que se quedan son de los que están comiendo de mi pan. Yo y mi clan. Antes nada más pensaba en la tarea de la escuela. Niño, a veces vemos eso como los problemas. Siento inocente sin saber lo que no espera. Ahora, cuando recuerdo de esos tiempos quisiera ir. Cada persona que conozca te va a dejar una experiencia. Y la experiencia va a dejarte marcada una huella. Prega con bien sin mira quién. Consejo de mi abuela, lucha por tu sueño y goza que la vida es bella. Tú puedes llegar a la estrella, nada más si te lo propones. Sé que tienes depresión y que te hagas con par de blones. Pero no evito que lamentarse a dos soluciones. Y que seguir poniendo empeño, aunque te largo los calones. Siéntete orgulloso si te dejé mis emociones Porque tengo pocos panas y lo demuestro en mis canciones Por culpa de unos ratones que no supieron manejarse Y me dejan en mis peores situaciones Están esperando que se caiga mi vuelo Me están tirando piedras para que caiga el suelo No sé por qué tanto celo, si tú también podías hacerlo Pensé que igual que yo también tenía dos gemelos Cayó una baja y muchos se embalan Entró el agua al botín, muchos se tiran Pero sale a flote y lo que se quedan Son de los que están comiendo de mi pan Yo y mi clan Así a enfocar el nuevo sello 031, el movimiento Papi Chris. Eh, gatillero 23, el componente en la casa. No siga para abajo, dale un dopi. Riddle en la mezcla. Neroski, Ariel de los contactos. Armando Music. Eh, nosotros no somos artistas, nosotros somos el sentimiento. Eh, música que no muere, música que se queda. La calle 47, mi calle, mi barrio.